盘红山。 สมภิเนมิตาสาวุทานตังครีเมฆรังวุทิตโครสเสนมารังทานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโทตันเดชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรขมปิโยจิตาสาปรติงโครัมปนาโลวะขมาขมทัตทยา กขังขันตสุทันตวิธินา จิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาคิลิงกจวรังอติมาตาภูตังทาวันคิจักกมสเนวสุธารุนันตังเมตัมบุเสกมิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมัง ครานิโคคิตตะคังขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังครานิกัต นากาธรรมุตรังอิวคาปินิยาจินจายโททวัจนังชนกายมัตเชสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวัตุเตจะยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทบูตังปัญญาปฏิ ปัจจริตโตจิตวามุนินโททันเตจะสาภวตุเตจะยมังคลานินันโทปนันทบุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปยันโตอิทโทปเทสวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยมังคลานิทุคาหติติพุชเกนะ สุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิจุติเมติภกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตวามุนินโทตันเดชะสาปวัตุเตชยมังครานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันเทหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโม กขังสุขังอธิคมยนโรสปัญโย